بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليسرمنها مصبعين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا ولا حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सूरत अल कलम हिन जूं आयतूं हींअर पढ़ियूं अथऊं पंहिंजो सतीं आयत खां वठी टेटीह आयत ताईं अॻ में पाण बयानु करे चुका आहियूं थोरो पर हिन में के अञा ॻाल्हियूं रहिजी वियूं त इनशा वरी अॻिते बि पढ़ंदासीं पंहिंजो थोरो करे वञूं शुरू में आयत में अलाह ताला फरमायो नून वरित कलम खां ऐं उन फ़र्श था जेके लिखनि था पिया लोहा कलम में <clears throat> हुन खां पोइ फरमाए तुंहिंजो अख़लाक जेको आहे सो अज़ीम आहे ऐं तूं मजनू न आहीं ऐं वरी आख़िरि में सूरत जे ईंदो त चवनि था तोखे त मजनू आहीं तूं या साहिर आई तूं तोखे जादू थी वियो आहे तोखे जुनून थी वियो आहे तोखे जिन थी वियो आहे <clears throat> छा छा थी वियो आहे उन खां पोइ हिकिड़े ख़ासि माण्हूअ जो या माण्हुनि जे क़िस्म जे जो ज़िक्र कयईं जेके मुखालफ़त कनि था पोइ उहे हमाज़ आहिनि मशा आहिनि जेके हुनजी तारीफ़ थी उला हथ कुल हलाफ़नि जे पोयां न हल फराण जे पोयां पैगम्बर सलाहु असांखे हम्म हल्लाफ़ महीननि हम्मनि बि नवीन मन्ना अल ख़ैर मोहतन असीमिन उथल बाद ज़ालिख ज़नीम यान कान ज़ा मालिन मतिलबु इहे जेके जंहिंमें ॻाल्हियूं आहिनि हुननि जे पोयां तूं नाल ऐं असां जेको तोखे चयो आहे जेको क़ुर में हुकुम कयूं था उन ते हल तूं रसूल पाक हुन खां पोइ त असां हुननि खे आज़मायो आहे जीअं हिननि खे यानी कुरैश जेके आहिनि उते या जेके काफ़र दुनिया जा आहिनि जेके बि जंहिं ज़माने जा ख़ासि जेको रसूल पाक सलाह जो ज़मानो उन में कुरैश जेके आहे बदर जी जंग खां अॻु में असां उन्हनि खे आज़मायो आहे जीअं आज़मायोसीं असाब जन्नत जन्नत वारे बाग़ वारे बाग़ वारनि साहिबनि खां को पर पुराणे ज़माने जी का ॻाल्हि आहे उनजी जॾहिं उन्हनि कसम खयों अक्समूं लयसर मुन हा त सुभाणे हली पाण लुणंदासूं लुणंदासूं लूण या मतिलबु जेकॾहिं खेती आहे त लुण बि ऐं जेकॾहिं बाग़ आहे त पोइ पंहिंजो फ्रूट जेको आहे मेवो आहे जेको उहो पटिबो या उहो लाहिबो अहिड़े क़िस्म सां लयसर मुना मसबे आहिनि सुभाणे सुबुह जो हलंदासूं सभई गॾिजी कसम खयों हिक ॿिए सां वाइदो कयूं त हलंदासूं वला यसिनो न इनशा न चयूं इस्तना न कयूं एक्सेप्शन न कयूं यानी एक्सेप्शन करणु ज़रूरी आहे असां जेको वेस्ट जेको माण्हू आहे चए थो बसि ईअं कंदासीं कंदासीं अॼु चवंदासीं अलाह कंदासूं इन करे जेकॾहिं ऐं सिहतमंद हूंदुसि जेकॾहिं जहिड़ो हूंदुसि जेकॾहिं अञा मतिलबु का अहिड़ी ओचिती का ॻाल्हि न थी पई उहो असां रखंदा आहियूं ज़हन में हिन करे रसूल पाक सलम खे हिते इस्तना जी ॻाल्हि आहे ऐं सूरत काफ़ में जेको आहे रसूल पाक सलम माण्हुनि खे चयो त भई पंहिंजो फलाणा टे सुवाल आहिनि हुन जा जवाबु ॾियो त रूह कॾहिं थींदो या कहिड़ा हुआ जेके माण्हू नौजवान जेके वञी जबल में लिका या छा या जेको बादशाह जेको हो हुओ दुनिया जी धरती ते हलियो उनजो पोइ रसूल पाक सलाह चयो त आउं सुभाणे ॿुधाईंदुसि पोइ इस्तना रसूल पाक सलाह न कयो पोइ हुनखे वरी तंबी आई त जॾहिं तूं चईं त चवंदो कर त इनशाह अलाह चाहींदो त इन करे असां मुस्लमान जेके आहियूं सो चवंदा आहियूं त इनशा पर हू चवंदा आहिनि त इहे चवंदा आहिनि चवंदा इनशा त माना कोन्ह कंदा पर न असीं कंदासूं त बि चवंदासीं इनशाह जे न कंदासूं त बि चवंदासीं इनशा ॿई मानाऊं इन जूं आहिनि त माना जेकर अलाह चाहियो त खणी कंदुसि पर नथो करियां तुंहिंजे चवण ते बसि इहा बि ॻाल्हि आहे पोइ मतिलबु ॿई मानाऊं निकिरनि थियूं हुन उनमें पोइ हाणे भला आहिस्तना आहे खे चइबो आहे इनशाल्ह चवण खे माशा अलाह इनशा माशा सूरत कफ़ में बि आयो हुते इनशा बि आयो हिते वरी आहे इस्तिस्ना जी ॻाल्हि आहे फ़ताफ़ अलाए हा तौ वहम न आहे मुन तुंहिंजे रब रब बेख तुंहिंजे रब वटां घुमण वारी शइ फिरी वई घुमी वई ताइफ़ ताइफ़ ताइफ़ तवाफ़ कबो आहे जेको कहाबतु खे उहो ताइफ़ ताइफ़ आहे वरी चइबो आहे उहो जेका माई घुमंदी आहे उहा ख़राबु माई जेका आहे उहा घुमंदी आहे या माण्हू हुन वटि घुमंदा आहिनि त इन करे उनखे बि ताइफ़ चइबो पर तवाफ़ जेको आहे उनमें लफ़्ज़ निकितो घुमणु यानी फिरणु फिरण खे फिरण वारी शइ फिरी वई हुनजे कहिड़ी शइ हुई का आफ़त हुई का मतिलबु त अल्लाह ताला जूं घणी आफ़तूं आहिनि घणेई लश्कर आहिनि जिनूद रब अलाह जा जिनूद अल अलाह खे ई ख़बर आहे त कहिड़ा जुनूद आहिनि कहिड़ा लश्कर आहिनि फताह सुता ई पिया हुआ पोइ सु जॾहिं आफ़तूं अचनि थियूं त जॾहिं राति जो माण्हू सुता पिया आहिनि तॾहिं थियूं अचनि या ॾींहं जो सुता पिया आहिनि अलाह शरीफ़ में चयो आहे जॾहिं रांदि था कनि पिया उन वक़्तु अचे थी ॾींहं जो केलूला था कनि कंहिं वक़्तु अलाह ताला मतिलबु त पंहिंजे वक़्त ते वणेसि तॾहिं करे पोइ बणिजी वियो उहो यानी संदसि बाग जेको हुओ खेत जेका हुई बनी जेका हुई सा लुधल थी वई लुधल लुणियल लुणियल खे सिंधी में चइबो लुधल पास्टेंस लुणी चए छॾी बि त चइबो या लुधल आहे लुधल आहे माना लुणियल आहे लुणियल लुणियल माना पटे छॾियो जेड़ो ख़तमु थी वई हली हाणे सरीम ऐं पंहिंजो सारमीन ऐं इहे लफ़्ज़ अचनि था हिते हर हर फस कस सरीम जहिड़ो ॼण लुधल हुई अहिड़ी सुबुह जो अहिड़ी थी वई जहिड़ो ॼण लुधल हुई फतनाद मुसबिन हाणे हुन पासे हुनखे ख़बर कोन हुई त असांजे ॿिन्ही सां छा थियो आहे हाणे पाण में हिकु ॿिए खे सुबुह जो उथनि था जीअं हाणे पाण उथूं था सुबुह जो निमाज़ जे लाइ फजर जो या कंहिं वक़्तु वक़्तु माण्हू अॻे उथंदा हुआ पंहिंजो कमुकार वारा सुबुह जो साज उथंदा हुआ ढकीअ जो ढकी माना अञा आसमान ढकियो पियो हूंदो हुओ पंहिंजे ऊंदहि मंझि सुबुह सवेर सुबुह सादो कया सुबुह जो काज़िब जेको आहे फतनादबे ई सुबुह जो हिकु ॿिए खे सॾु कयाऊं हाणे अगदू अला हर हर्षुम हलो हलो हलो हलो पंहिंजे बनीअ ते हलो हर सिखुम हर साहित्य बनी आहे ज़मीन आहे हर सिखुम इन इन कोन इनकुनुम सौरमीन जेकॾहिं लुणणु चाहियो था जेकॾहिं फ्रूट मेवो पटणु चाहियो था मतिलबु त हलो त हलूं हलो त हलूं चवण लॻा हिक ॿिए खे मिसकीन खे अॼु अचणु न ॾिजाओ पंहिंजे हुन में खणी वेंदा हलिया अमर चंड जहिड़ा घणेई ईंदा पंहिंजो खणी वेंदा हलिया खाई वेंदा पठे वेंदा पंहिंजो हरु हरुभरु असांजी बखील माण्हू आहे मतिलबु अनाज आहे हुनमें जार ॿार बचो औरत मतिलबु ही उहे मतिलबु अचनि था पहिरियां फ्रूट जेके आहिनि से ॾिबा हुआ ऐं पहिरियों मेवो जेको आहे सो ॾिबो हो ख़ैरात कबो हो अलाह ताला हुन में बरक़त विझंदो ख़ैरात सां बरक़त इहे थी छो त सखी मटर चणूं जीअं भेल तीअं भलो थिए जीअं भेल तीअं भलो थिए सखी मटर चढ़ूं जीअं मटर ऐं चणूं एॾो सखी आहे जीअं बेल तीअं भलो थिए त बेलनि सां बरकत थींदी मतिलबु जेकर ॾिबो वठिबो त अलाह ताला वधाए ॾींदो बरक़त ॾींदो बरकत जी माना ई आहे वधाइणु वधाए ॾियणु अलाह वधायो जेको नालो माण्हू रखिबो आहे माना बरकत शइ बि पए थी उहो मतिलबु यज़ीद जी माना ज़ात जी माना बि इहा ई आहे अलाह वधाए थो ॾिए अल मिसकीन वा गाऊं अलिया हर दिन कादरीन हलिया हलिया साजरो कंजूसीअ ते कादर ज़ोर ॾेई कादरीन पंहिंजे हर द हर जेका माना कंजूसी पंहिंजो बुखल बखील थी ॿकील यानी ॿकील पंहिंजे दिलि मज़ो आहे ॾींदासीं कंहिंखे कोन मतिलबु अचनि था माण्हू फुरे था वञनि खाई था वञनि असांजो मेवा खुटी थो वञे ख़राबु थी मतिलबु त हुनखे वणे नथी फलम आओ हा पोइ ॾिठा वरी हालति हालत किथे पहुची विया आहियूं पहिरीं त ईअं सम्झूं त को पराई बनी में पहुची विया आहियूं असांजी त बनी अहिड़ी कोन हुई कल्ह फल माराओ हा कालू इनाल दौलू न रस्तो भुलिजी वयूं छा किथे पहुची विया आहियूं हीअ त बनी कंदी आहे हीअ त मुंहिंजी त कोन्हे हीअ छा थियो आहे भल न महरोमोन पोइ जॾहिं थोरी देरि खां पोइ वरी इलाजु कयूं त बनी त उहा ई आहे पर हीअ त सफ़ा लुधल लॻी पई आहे सफ़ा लुधल लॻी पई आहे हीअ त भेलल लॻी पई आहे हीअ त सुख ख़राबु थी पई आहे न महरोबोन चयो त असीं महरूम थी वियासीं हलिया महरूम जी माना डिप्राइव्ड ऐं मरहूम मरहूम जी माना जेको गुज़ारे वियो अलाह ताला हुन ते रहम करे मतिलबु ॿई पंहिंजो माना अलॻि अलॻि आहिनि पर हिते असांजा फीजी जेके आहिनि वीचारा चवंदा आहिनि फलाणो महरूम महरूम जेको आहे सो गुज़ारे वियो आहे फलाणो महरूम थी वियो हलियो पर हुनखे सेखारे सेखारियो बाबा महरूम न चओ महरूम चओ तुंहिंजो पर इहे लफ़्ज़ आहिनि मतां पाण वटि बि कोई ईअं चवंदो हुजे महरूम थी वियासीं हलिया नहन औसत हुननि जे विच विच थोरो जेको माण्हू हो उन हुनखे चयो अलम अकुल छा मूं तव्हांखे चयो कोन हो त छो नथा तस्वीर कयो अलाह ताला जी ज़िक्र छो नथा कयो रपा खे छो नथा ॿाॾायो हुन जी ॻाल्हि छो नथा करियो लोला कालू हाणे हुननि रियलाइज़ कयो आहे हाणे आऊं सुम्हण मतिलबु त मुफ़सिर बि ईअं चवंदा हूंदा पर हीअ क़ौम जेका आहे वरी बि कुझु हुन में चङाई आहे जो हेकर पंहिंजो को नुक़सानु थिए थो पोइ उन वक़्तु कंहिं बि नमूने सां आहिनि त वरी पोइ उन मञा सम्झी था वञनि पोइ अलाह ताला जी वरी तस्वीर कनि था अलाह ताला खां ॿाइनि था अलाह ताला खां चवनि था पंहिंजो असांखे दिलि न ख़ैरम मिना असांखे हिन खां वधीक सुठो ॾिए पर रसूल पाक सलाहु चयो त जॾहिं तव्हांजो को नुक़सानु थिए जॾहिं का ॻाल्हि थी वञे चोरी थी वञे हीअ थी वञे त तूं तव्हां चवंदा करियो अलाह ताला खां दुआ घुरंदा करियो त या अलाह असांखे हिन जो बदिलो सुठो ॾिए ख़ैरु सुठो बदिलो ॾिए हिन हिन जो पोइ हज़रत हिकिड़ी हुओ महातुल मोमिनीनि कंहिं चयो त हुनजो मुड़ुसु गुज़ारे वियो पोइ चईं त हाणे अलाह खे उहा दुआ घुरियईं त मूंखे हिन खां वधीक सुठो ॾिए त पंहिंजो पोइ पाण दिलि में सोचियईं त मुंहिंजो मुड़ुसु त अहिड़ो सुठो भलो हुयो पोइ उन मज़ा उन खां वधीक मुंहिंजो कहिड़ो ॿियो थींदो पर रसूल पाक सलाह सम हुनखे ऑफर कई छो उहा माई जेका सगोरी ॿी ॿी सगोरी महातुल मोमिनी मज़ा उहा हुई जेका हब्श में वई हुई ऐं पोइ उन जेका फैमिली जी औरत हुई पंहिंजे रसूल पाक सलाहु जे हुन रसूल पाक सलासम आछ कई त आऊं तव्हां सां शादी करणु चाहियां थो मतिलबु हुन जा ॿार बि हुआ त पंहिंजो उम सलमा जो जो नालो आहे शायदि उम सलमा जो नालो त पोइ रसूल पाक सलाहु उन खे आच कई त तव्हां मुंहिंजे घर में मतिलबु त मूंसां निकाह करणु करणु चाहियो पोइ उहो राज़ी थी वई चवनि मूंखे हिन रसूल पाक खां वधीक केरु मिलंदो वधीक पोइ इहा मतिलबु त हिकिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ काला होसि तुंहिंजुल लकु मुन मा जेको विछो विछरो हो तंहिं चयो त छो नथा मूं त तव्हांखे चयो त छो नथा तस्वीर करियो पोइ हू चवणु लॻा कालू सुभान रबिना इना कुन्ना ज़ालिमीन अल्लाह ताला जी तारीफ़ जुगाए बराबरि पाक आहे रब ऐं असां त ज़ालिम हुआसीं जो इस्तना न कईसूं असां अलाह ताला जी ॻाल्हि न सोची तस्वीर न कईसूं ज़िक्र न कयोसीं पाक जो पंहिंजे ॿनीअ ते असां ॿुधो आहे पंहिंजे वॾनि खां बुज़ुर्गनि खां त पंहिंजे ॿनी ते पढ़िजे पंहिंजे सूरत कफ़ जेका आहे पढ़जे हीअ सूरत जेका आहे सा हीअ सूरत अल कलम आहे या पढ़जे अलाह ताला ॿनीअ में बरक़त विझंदो ॿनी ते ॿई सूरतूं जेके आहिनि भलियूं आहिनि पंहिंजे ऐं सूरत जेका हिन खां अॻु में अल मुल्क़ आहे जंहिंमें पाणीअ जी ॻाल्हि आहे पाणी जेकॾहिं ग़ौर जेकॾहिं असीं विञाए छॾियूं त छा थींदो त इहे टई सूरतूं अहिड़े नमूने सां परजनि पंहिंजे ॿनी ते जॾहिं वञिजे क़ुर शरीफ़ मसफ़ खणी वञिजे पंहिंजे वज़ू सां हुजे पोइ हुते माण्हू पढ़े पंहिंजे ॿनी ते पंहिंजे बाग ते अलाह ताला हुन में बरकत कंदो इनशा कालू सुहाना पोइ हिकु ॿिए ॾांहुं मोह करे अकबर मतिलबु साम्हूं थियणु हिक ॿिए खे ॿिए जे साम्हूं थिया त ला मूं ते मलामत करणु लॻा जे तुंहिंजो ॾोहु आहे सॼो हू चए तुंहिंजो ॾोह आहे ऐं चए तुंहिंजो दो आहे छो त असीं पाण ते ॾोहु खणण लाइ तयारु न हूंदा आहियूं इंसान जी हिकिड़ा कुझु कुझु फितरत आहे सभु को भाईंदो त इहो जेको मूं जेको कमु कयो आहे ख़राबु सो बि उहो हुन माण्हू जे करे मूं कयो आहे छो जो हुन मूं ते ता विधो या हुन मूंखे तकड़ि कई या हुन मूंखे हीअं चयो या हुन मूंखे हीअं चयो इन करे मूं हीउ ख़राबु कमु कयो आहे कमु कयो मूं आहे पर आऊं पाण ते कोन खणंदुसि चवंदो हिन कयो आहे हिन कयो आहे हुन हुनजो ॾोह आहे सॼी दुनिया जो दोह आहे मुंहिंजो दोह वयल हुजे वेल थी वियो वेले कुनागी असीं बग़ावत अलाह खां करण वारा हुआसूं पोइ जॾहिं इहा रिअलाइज़ेशन थिए थी जॾहिं नादिम थिए माण्हू ॻाल्हि ते पोइ अलाह ताल क़बूल करे थो वातो बाक़ी उहो हिननि चयो त कालू या वन इना कुना तागइ बेशक असीं तौगी थी वियासीं असीं रिबेलियस थी वियासीं हलिया बग़ावत करण वारा थी वियासीं हलिया लीको लंघंदड़ थी वियासीं हलिया हद खां टिपंदड़ थी वियासीं हलिया मौत दिन थी वियासीं हलिया असां रब न ऐं न ख़ैरम मिन हा हुननि बि चयो या असांखे उमेदु आहे त अलाह ताला असांखे वधीक सुठो ॾींदो मिनहा हिन खां वधीक सुठो ॾींदो इना इला रब रागिबू असीं रब ॾांहुं राहिब थियूं था असीं रग ॾांहुं लाड़ो कयूं था हाणे मोटूं था असीं पोइ अलाह ताला ॾे त हाणे हीअ त सुहिणी ॻाल्हि उन्हनि कई सोच में हिकु ई दफ़े धक कई का सम्झी विया हलिया अलाह ताला मतिलबु त हिननि खे हिते चङाई कई पर उहो जेको माण्हू हुओ जेको सूरत कहफ़ में जेको आहे पंहिंजो वॾो वॾो इलाही थो करे पंहिंजे पाड़े वारे खे चए थो या पंहिंजो ॿियो भाउ अथसि हुनखे थो चए त मुंहिंजी बनी सुठी आहे तुंहिंजे बनीअ खां ऐं आऊं जेको अख़र में बि मूंखे वधीक मिलंदो हीअं थींदो हूअं थींदो पोइ हुनजी जी बनी सॼी सड़ी वई हली ऐं उहो हथु मटींदो रहिजी वियो हलियो हुते ज़िक्र सूरत काफ़ में अहिड़े क़िस्म जो अचे थो हिते ई ज़िक्र जेको आहे हीअ हीअ सूरत जेका आहे सा अॻु जी आहे ऐं हूअ पोइ जी आहे सूरत काफ़ जेका हिन कदा लिखियलु अज़ाब अज़ाब अहिड़े नमूने सां कॾहिं कॾहिं माण्हू अलाह ताला अज़ाब ॾिए थो परखण जे लाइ जीअं सूरत बकर में आयो त असां माण्हुनि खे त भली सम्झी वञनि सिखी वञनि थोरो थोरी चुचड़ी ॾियूं था थोरी चूंडड़ी हणूं था थोरी थोरी ॻाल्हि करियूं था त जीअं सम्झी वञे माण्हू सम्झी वियो त पोइ अलाह ॾांहुं मोटियो त पोइ रागिब थियो अलाह ताला ॾांहुं त पोइ सुठो आहिनि हिननि ही रागिब थिया आहिनि इना अला रबिना राग़िबून त इन इहा उमेदु हुई रसूल पाक खे क्रेश जेके आहिनि जेके हींअर मुखालफ़त कनि पिया पोइ वर्ष पाक साज़म वियो हलियो मदीने में इज़त करे हुन खां पोइ मतिलबु त सतरि अठ साल अठ साल थी विया हलिया पोइ फतेह मको थियो पोइ माण्हू मुस्लमान थिया हुन उनमें पोइ भई जेके बाक़ी बचिया हुन वक़्तु जेके मरी विया हलिया से त जनमी थी विया मरी विया हलिया पर जेके बचियल हुआ पोइ उन्हनि ईमान आंदो मतिलबु जेके जॾहिं ईमान न आंदो भॼी विया हलिया को मुल्क छॾे विया हलिया के केॾांहुं विया हलिया के केॾांहुं विया त अहिड़े नमूने सां अज़ाब असांजो अज़ाब ईअं आहे पर अज़ाब उल आख़िरत अकबर ऐं आख़िरत जो अज़ाब जेको आहे वधीक आहे इहा ॻाल्हि अचे थी क़ुर शरीफ़ में अज़ाब हिते जो जेको आहे चूंडड़ी आहे हुते जो अज़ाब जेको आहे सो वॾो अज़ाब आहे हुते जो अकबर लओ कानू या लम्ह जेकॾहिं तव्हां ॼाणंदा हुजो अॻिते वरी पढ़ूं था जेके आयतूं आहिनि إن المتقين للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تحيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تهكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم एकेतालीह आहे वरी पढ़ियूं तूं चोटीह खां वठी इन मुतक़ीन इनल मुतक़ीन जी ॻाल्हि अचे थी हू हू माण्हू मोटिया आहे जेके जनत हुआ जिन खे अलाह ताला आज़मायो आज़मा आज़माइश में अलहमिल्ला ऐं सुञातो त कामयाबु थिया अलाह ताला ॾांहुं लाड़ो खऊं मोटिया पोइ हाणे फरमायो त अला ताल इन मुती न इंदड़म जन्न नईम जेके मुतक़ी आहिनि तक़वा कनि था अलाह ताला खां ॼनि था परहेज़गारी कनि था उन्हनि वटि उन्हनि जे लाइ अलाह वटि जन्नत आहे नाइम नेमत वारी नाइम जन्नत नाइम नाइम जन्नतुनि जा घणा नाला आहिनि क़ुर में सभई आया आहिनि जेका जन्नत नाइम आहे का जनत अलदोस आहे का जन्नत फलाणी फलाणी सभई नाल मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा आहिनि उहे लेवल्स आहिनि इंसान जूं जेके अलाह ताला वटि जेको हुनजो दर्जो हूंदो उनजे हिसाब सां हुननि खे उहे जनतूं मिलंदियूं पोइ जंहिंमें रसूल पाक साहिब जॾहिं जनत घुरो त जनत फिरदोस घुरो फिरदोस जी माना आहे पैराडाइज़ इहो फारसी जे लफ़्ज़ फारसी मज़ा आयल आहे अरबी में लफ़्ज़ पैराडाइज़ पैरा पैराडोस फिरदोस फिरदोस नालो बि रखंदा आहिनि माईअ जो बहरहाल उहो उहो घुरो जिनत नईम घुरो नी जिनत थीम जेको आहे सो अक्सर जॻह ते क़ुर शरीफ़ में आयो आहे छा असीं मुजरिमनि खे मुस्लमाननि जहिड़ो कंदासूं या मुस्लमाननि खे मुजरिमनि जहिड़ो कंदासीं छा इहा अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे मुस्लमान जेको आहे मोमिन जेको आहे अलाह ला इलाह इलाही मुहम्मद रसूल जंहिं चयो आहे ज़िंदगीअ में दिलि सां कल्ब सां ईमान सां त उनखे असीं मुज़रिम जहिड़ो कोन कंदासीं ॾोहारी कोन हुनखे जहन में अहिड़े नमूने सां न विझंदासीं मतिलबु त हुनखे जेका सजा ॾियणी हूंदी असां ॾेई वठंदासीं हिन दुनिया में बि या हुन दुनिया में पर पोइ उन्हनि खे हिकु जहिड़ो न कंदासूं इहो थीम हर हर अचे थो हाणे इन मज़े उहा ॻाल्हि आहे जेका हदीस मंझि आयो आहे त पंहिंजे असाब सगोरो उबैया बिन खाइबु हुन खां पुछ हुन चयो त मूं पंहिंजे पीउ जे किताब में ॾिठो तौरात में जे हिकिड़ो सहीफ़ो मूंखां लिकाए रखियो ऐं संदूक में उन उहो जॾहिं उहो गुज़ारे वियो या वियो हलियो कंहिं पासे मूं उहो किताबु खोले पढ़ियो पोइ उन मंझि हुओ त रसूल जेको नबी पाक सलाहु सम ईंदो उहो मखे मझा ईंदो ऐं पंहिंजे मदीने यशरप ॾांहुं इज़त करे वेंदो ऐं सुल्तनत हुनजी जी छा में थींदी ऐं हुनजी उमत जेका आहे सो हुनजो वन थर्ड जेको आहे टियों हिसो जेको आहे सो बग़ैर हिसाब जे जन्नत में वेंदो ऐं उनजो हिकिड़ो टियों हिसो जेको आहे सो हिसाब सां जिनत में वेंदो ऐं टियों जेको आहे पोइ हुनजे मुतालिक़ पुछंदा त या अलाह हिननि जा त को ॾोह एतिरा आहिनि जो वस्तु तमामु घणा आहिनि पोइ अलाह ताला हुननि खे चवंदो फरिश्तनि खे ॾिसो त हिननि जो का चङाई का आहे कुझु इहा चङाई का बि कोन्हे पहाड़नि जेॾा हिननि जा ॾोह आहिनि चए पोइ भला ॾिसो का बि चङाई ॾिसो त सही ॾिसो त सही ॾिसो पोइ चवंदा हिकिड़ी ॾिसंदो आहे चङाई हिन चयो त ला इलाह इल मोहम्मद रसूल अलाह ज़िंदगी में चयऊं कंहिं वक़्तु मतिलबु त पोइ चयूं जेकॾहिं छा त आऊं उन्हनि खे उन्हनि जहिड़ो कंदुसि छा ॾोहारियुनि खे गुनाहगारनि खे जेके काफ़र हुआ जिन अलाह मुंहिंजे रसूल खे न मञियो उन्हनि जहिड़ो आऊं कंदुसि हिननि खे जंहिं ला इला इलाह मोहम्मद रसूल चयो इन करे उहे जन हेकर चयो आहे ज़िंदगी में मोहम्मद ला इला इलाह मोहम्मद रसूल रसम ज़िंदगी में चयो आहे उहे बि इनशा इनशाहनी नेठि जन्नत में वेंदा पोइ मतिलबु त इहा ॻाल्हि हदीस पाक तमामु सुहिणी आहे या इसार जे रिवायत कई आहे <clears throat> ऐं उहो प्रधान मौलू शरीफ़ अफ़नजल मुसलमीन खल मुजिमीन मॉलुम तव्हांखे छा थियो आहे कैफ़ तहकमून कहिड़ो हिसाब था कयो हेॾी ॾोहारी ऐं ईमान वारा मुस्लमान असां हिकु जहिड़ा खणंदासूं छा तव्हां कहिड़ो फ़ैसिलो था करियो कहिड़ो हुकुम था करियो अम लखुम किताबुनि फीह है हिननि काफ़रनि वटि को किताबु आहे जेको पढ़नि था जंहिंमें लिखियो पियो आहे त इहे काफ़र जेके आहिनि अलाह ताला खे नथा मञनि या बुत परस्ती कनि था उन्हनि खे असीं जनत में मोकिलियासीं इहो लिखियो पियो आहे छा किथे उहो कहिड़ो किताबु आहे जंहिंमें इहे लिखियलु आहे इन लाख़ुम फ़ी है अलाथून त तव्हां लाइ उन में आहे जेकी चाहियो त तव्हांखे जेकी वणंदो उहो तव्हां लाइ थींदो छो जो दुनिया में तव्हां वटि दौलत आहे पंहिंजो ॿार आहिनि पोइ औलाद आहे तव्हांजो झझो तंहिं करे उन ते फ़ख्रु अॻु में माण्हू फ़ख्रु कंदा हुआ पुटनि ते पुटु पुटनि ते पुट आहे फलाण फल पुटनि ते सही पुट आहिनि छो जो जंगियूं जहिड़ा ई हू थींदा हुआ त पुटु वरी पोइ मदद कंदा मददगार थींदा हिन करे बि ऐं नियाणियूं वरी जंगियूं थींदियूं त खॼी वेंदियूं हीअं थींदियूं हूअं थींदियूं पोइ रेप थींदो फलाण थींदो पोइ हिन डप खां पोइ माण्हू माॻे मारे छॾींदा हुआ पंहिंजे नियाणियुनि खे अञा ताईं माण्हू वारनि था बारात पुटनि खे वधीक सम्झंदा हुआ त तव्हांखे जेकी थो वणे सो त ई लमात खयर हिन लकुम फीए रमात खैयर हिन दुनिया में बि तव्हांजे लाइ चङाई आहे वखत में बि तव्हांजे लाइ चङाई ईअं कोन्ह थींदो कहिड़ो हिसाब तव्हां रखो था पंहिंजे पाण में अम लखुम आईमाननि अलाई न छा असां वटां को तव्हांखे कसम मिलियो आहे यानी असां को वाइदो कयो आहे तव्हां सां ऐमान कयो आहे तव्हां सां ऐमान जी माना बि आहे ईमान जी माना बि आहे ऐमान असां कयो आहे तव्हां वाइदो कयो आहे उहिद कयो आहे अहदु कयो आहे बालगतुनि त अलाए न बालतुनियामत जेको वाइदो तव्हां क़यामत ताईं हलंदो त तव्हांखे असीं जनत ॾींदासूं जेके हिते ॾिनीसूं उहो असां को वाइदो कयो आहे की किताब में लिखियो पियो आहे असांखे ॾेखारियो उहो कहिड़ो किताबु आहे जंहिंमें इहा ॻाल्हि लिखी पई आहे असांजो वाइदो लिखियो पियो आहे त काफ़रनि खे बुत परस्तनि खे असीं जनत में मोकिलींदासूं या किथे लिखी पई आहे ॻाल्हि असां वटां इन लखुम लखुम लमा त हकुमूनि त तव्हांखे मिलंदो जेकी हुकुम कंदो लमा तखयरुनि जेकी चाहींदव जेको चङाई सम्झंदो ख़ैरु सम्झंदो त हीअ मुंहिंजे लाइ खपे त बसि उहो तव्हांखे मिलंदो ई मिलंदो उते बि हिते त फिरोहान बादशाही जेकी बि आहिनि जेकी वणेनि खाइनि जेको वणे सो पीअनि जेको जंहिं घर में वणे त रहनि पर उते त अहिड़ी ॻाल्हि कोन थींदी उते त वस ॿिए जो आहे अलाह ताला जो आहे उते त वसि वस हिननि जो कोन थो हले पर इन करे हिते तहकुमून हुकुम था करियो ताहकुन ॿ लफ़ा लफ़्ज़ आयो मालुम कैफ़ त हकमून छींति में मालुम इन लख़ुम लमात हकमून तव्हांजे लाइ उहो आहे जेको तव्हां हुकुम कंदो ॿियो दफ़ो आयो ॿियो आयो त इन लख़ुम त तव्हांजे लाइ उहो आहे जेको तव्हांजी दिलि चाहींदी जेको तव्हां वणंदो तव्हांखे उहो तव्हांखे मिलंदो सलह विज़िख ज़हीम हिन खां पुछी पाक सलाह हिन खां पुछ अइ विज़िखीम पुछा करीनि त हुन मां केरु हुनजो ज़िम्मेवारु आहे मतिलबु त तव्हांखे जेको ॾींदो ऐं तव्हांखे जेको वठंदो क़यामत जे ॾींहुं उहो तव्हांजे वस में आहे वठणु ॾियणु की अलाह ताला जे हथ में आहे छा उन्हनि खे शरीक आहिनि जेके क़यामती ॾींहुं कमु अचनि उन्हनि खे ऐं हुनखे ॾियनि उते बि जेके हिते था ॾियनि हिते कोई कोन थो ॾिए जेको बुत आहे उहो त को न को थो ॾिए न को थो वठे न को थो खाए न को थो पीए न को थो जवाबु ॾिए कुझु बि कोन थो करे सघे फलियातू बि शुरका जेकॾहिं शुरका अथनि शरीक उते अथनि त पोइ हाणे न उहे फलियातू बिनकानू सादीन जेकॾहिं सचा हुजनि त पोइ उन्हनि शरीकनि खे आणीनि साम्हूं त ख़बर पए त छा थियो आहे कमु पोइ हाणे हिते योम युक्ष हाणे अॻिते ॻाल्हि हले थी वरी योम यक्षन साखिन वई युध आओ ने इल सजूद फला यस थी ऊन यादि कर जंहिं ॾींहुं खोली वेंदी पिनी पिनी साख जेका साखु खोली वेंदी वई युध आओ वेंदा माण्हू इल फला यस थी ऊन सजदो करियो पर सजदो न करे सघंदा ॾींहुं सूरत में ई अचे थो त छो जो जॾहिं हिन दुनिया में असां हुननि खे चयो सजदो करियो त हुन खां फ़खुरु थिए कयूं हथ थिए कयूं वॾाई थिए कयूं या कंहिं बि सुबुह जे करे न थिए सजदो कयूं क़यामती ॾींहुं हुननि खे सजे करण जी इस्तात न थींदी हुनखे तौफ़ न थींदी हू न करे सघंदा सजदो इहा ॻाल्हि हिन आयत में आहे